خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے خدا کے دین کے لیے یہ سر فروش چل پڑے سبھی لنا سبھی لنا ان ان الا للہ امر لا تعبدوا الا اياه سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ونأي كتدرك من الطاغوت وشني كفر ونجا يبيروا الله تاي تدرجي ناي تفرشو تاي تدرجي ناي تفرشو سبيلنا سبيلنا سبيلنا سبيلنا سبيلنا سبيلنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى أني كوي سكوان الطاغوت يعبدوها نقوم جاري وأنابوا إلى الله يكوي سرعتي الله سبحانه وتعالى كي الله جل وعلا Znači šta Allah u njegove vjeri, lahumul bušra, njima pripadaju radosne vijesti fe bešire ibad pa obraduj robove moje pa obraduj robove moje i kaže dela vala ona kad ba'atna fi kulli ummati rasula an i'budu llaha wa jtanibu tagut mi smo svako mi smo svakom ummetu slavi poslanika Allaha obožavajte, a taguta se klonite, a taguta se klonite. Ova riječ, iđi tebe, draga braćo, dolazi od riječi džani, to znači strana. Šta ovo znači? ti budi na jednoj strani, a neka tagut bude na drugoj strani. Ibn Qaim rahimullahu ta'ala kaže, tagut svakog naroda jeste ono ili onaj pred kojim se oni parniče mimo Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sabiluna, sabiluna, sabiluna. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أظم يوكيدي بيتي objavljeno لقد تويت تسمية والله من ريشما إذا riječima i da tako reći, čini kufr, poriču Allahove riječi, vi nemojte sjediti sa njima sve dok ne promijene svoj govor, a ako tako ne postupite, onda ste vi kao oni, doista će Allah sve kafire i sve munafike sakupiti u džahennemskoj, u džahennemskoj vatri.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 Pa smo spomenuli ta dva pravila na osnovu, na osnovu koji, nakon kojih nam postaje jasno kakav je propis osnivanja stranaka u nevjerničkim, sekularističkim, demokratskim društvima, te kroz ove dvije jasne, stvari, kroz ove dvije osnove i ova dva pravila koje smo spomenuli, postaje nam jasno da je nemoguće danas u okrilju nevjerničkih kafir, kafir, kafirskih sistema, demokratskih sistema, raditi kroz stranke istog razloga što je neminovno da ta stranka počiva na kufru Allaha subhanahu wa ta'ala jer će zagovarati din demokratije i s druge strane što nakon toga taj politički rad dovodi do između ostalog i do ulaska u parlament gdje opasnost i musibet biva još biva još veći. Dakle, prvo pravilo o kojem smo govorili, a to je da U islamu nije dozvoljeno da čovjek svjesno uradi dijelo kufra, osim ako se radi o prisili. I druga osnova, drugo pravilo, a to je da u islamu cilj ne opravdava sredstvo. Da u islamu cilj ne opravdava sredstvo u smislu ne može čovjek da koristi bilo kakvo sredstvo kako bi došao do određenog ispravnog cilja, već mora također i sredstvo i metoda biti biti ispravna kako bi djelo bilo ukabuljeno i priljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala jer Allah žele wala je tajib la jakbelu illa tajiba Allah je dobar i prima samo ono što je prima samo ono što je što je dobro A, dakle jasan nam je postao nam je jasan propis ostaje nam da se drago braće do Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć spomenemo i progovorimo još o dvijema stvarima koje su dakle usko vezane za demokratiju i sastavni dio demokratije ne može se dakle zamislite, zamislite demokratija bez ove dvije stvari. A to su parlament i glasanje i izbori. Parlament, dakle, i glasanje i izbori. Ostaje nam da još progovorimo još ovi, o, o ovim dvijema stvarima, jer su oni neizbježni dio e, demokratije, partija i tako dalje, da progovorimo o štetama i opasnostima akajskim i drugim kada, se, kada su pitanje ove dvije stvari, a to je parlament i glasanje. Pa ćemo najprije uz Allahom subhanahu tada pomoć progovoriti o opasnostima parlamenta, parlamenta. Koje su to stvari koje za sobom povlači o, o, opasne stvari, kako akajske, tako i druge, koje za sobom povlači ulazak u parlament, koje za sobom povlači ulazak u parlament. Jer je neminovno, draga braćom, da svaka stranka koja radi e, na polju demokratije neminovno je da ona nastoji da ostvari svo, što veći broj svojih deputeta u parlamentu. Sto, što više svojih deputeta i poslanika koji će zastupati partiju i njene interese u dakle u parlamentu. I toga se svaka partija bori da stekne što više mjesta u parlamentu. Pa dakle tako i te, tako reći, proislamske partije, sve se one bore, kako one, tako i ostale, sve se one bore da bi stekli određen broj stolica, tako reći, ili pak mjesta u toaletu. Pa ćemo spomenuti koje su to štete. Jer ljudi danas govore, kada govore o ovoj meseli, draga braćo, ono na što se naj, najčešće vraćaju jeste govor o maslehi i mefsedi. Govor o koristi i šteti. Ali uzimaju obzir samo neku određenu korist, zanemaju, zanemarujući s druge strane štetu, zanemarujući s druge strane štetu koja ti opasnosti koja za sobom povlači, povlači parlament i glasanje, a u prvu ruku govorit o a, parlamentu, jer je stvar parlamenta mnogo, mnogo opasnija od ovaj od glasanja. Prva od tih šteta, draga braćo, i opasnosti koje se vežu kada je u pitanju parlament, jeste što svaki deputet, onda kada dobije mjesto u parlamentu, svaki od njih je dužan da položi, položi zakletvu da će poštivati i pridržavati se sistema, pridržavati se zakona koji vlada tom državom, a to je dakle u ovim našim društvima demokratski zakon ili pak zakon demokratije o kojoj dakle evo već govorimo poduže, o kojoj podužimo, govorimo poduže vrijeme. Rekli smo da je svaki sud, svaki zakon mimo Allahova dželja vala tagutski zakon. Normalno napomenuli smo da se ovo ne odnosi na administrativni zakon, kako neko ne bi došao i sad i nakon toga spominjao lične karte i semafore i pasoše i tako dalje. Ne, to su dakle administrativne stvari. Mi govorimo o zakonodavstvu. Govorimo o zakonodavstvu. Svaki drugi zakon, mimo Allahova djela vala, mimo šarijata, jeste tagut koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i kojeg smo se dužni odreći i učiniti kufr u njega shodno riječima uzvišenog, tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati استمسك بالعروة الوثقى onaj ko se odrekne tahuta učini kufr u njega i vjeruje u Allaha, taj se drži za najčvršću, taj se drži za najčvršću vezu. Dakle, prva stvar koja prestoji onima koji ulaze u parlament jeste polaganje zakletve, svjesno dakle i dobrovoljno, polaganje zakletve na poštivanje, na poštivanje taguta, na poštivanje taguta. Mi smo spomenuli na prvom pravilu, kada smo govorili o prvom pravilu, a to je da čovjeku nije dozvoljeno da svjesno uradi dijelo kufra osim kada se radi o ikrahu, osim kada se radi o prisili. Dakle, ljudi koji ulaze u parlament svjesno, draga braća, dobrovoljno, bez ikakve prisile, čine dijelo kufra time što polažu zasvetu na poštivanje priznavanje i pridržavanje zakona koji nije Allahom subhanahu wa ta'ala. I na taj način, rekao smo, svjesno čine dijelo, svjesno čine dijelo kufra koje izvodi iz Allahove dželle vala, iz Allahove dželle vala vjere. To je prva opasnost koja prestoji onima koji ulaze u parlament. I time se oni direktno suprostavljaju riječima uzvišenog subhanahu wa ta'ala koje smo malo prije spomenuli, ali to je da je čovjeku obaveza da zanijeka taguta, da se odrekne od taguta, A kako se ti takvi, kako i na koji način su se odrekli taguta i zanovjerovali u taguta, kada upravo ti isti polažu zakletvu na njegovo poštivanje, na njegovu odbranu, sprovođenje i tako dalje i tako dalje. Kaže Jalla wa ala, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى Oni koji se klone taguta, ja'buduha, da ga obožavaju, wa anabu ila Allah, i koji se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala, kaju Allahu jalla wa ala, vraćaju se Allahu njegove vjeri, lahumul bušra, njima pripadaju radosne vijesti fe bešira ibad, pa obraduj robove moje, pa obraduj robove moje. I kaže Jalla wa ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Mi smo svakom, mi smo svakom ummetu slali poslanika. Allaha obožavajte, a taguta se klonite, a taguta se klonite, dakle ova riječ, iđi nebe, draga braćo, dolazi od riječi džani, što znači strana. Šta ovo znači? Ti budi na jednoj strani, a neka tagut bude na drugoj strani. Nemoj biti na istoj strani sa, sa dakle, sa tagutom. To je bila zadaća svih Allahovih vjerovjesnika da svoj narod pozivaju obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala i da ih pozivaju da se klone taguta, da se klone taguta svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qayyim Allahu ta'ala nakon što je definisao tagut, defini, dao definiciju taguta pa kaže tako da je tagut svakog naroda onaj pred kime se oni parniče mimo Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Dakle, deputeti, parlamentarci se parniče pred kojim zakonom? zakonom, dakle, demokratije. A Ibn Qaim, rahimullahu ta'ala, kaže tagut svakog naroda jeste ono ili onaj pred kojim se oni parniče mimo Allaha i njegova poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa nastavlja dalje, ili ga obožavaju mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala, ili ga slijede bez dokaza od Allaha, subhanahu wa ta'ala, ili mu se pokoravaju onome što ne znaju da je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, pa zatim nakon toga kaže, To su ti taguti, glavni dakle taguti danas u svijetu, taguti svijeta, ako ih promotriš i promotriš stanje ljudi u odnosu na njih, vidjet da je većina ljudi skrenula iz obožavanja Allaha u obožavanje taguta i iz parnišenja pred Allahom i njegovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam u parnišenje pred tagutom i iz pokornosti i slijedzenja Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam u pokornost i slijedjenje i pokornost i slijedjenje taguta wala hawla wala quwata illa billah ako je dakle ovakvo stanje ibn Qayyim rahimehullahu taala ako ovako ibn Qayyim draga braćo govori o svom vremenu da je većina ljudi skrenula iz obožavanja Allaha obožavanja taguta i slijedjenja poslanika sallallahu alejhi ve selleme u slijedjenje taguta pa šta da tek mi onda kažemo šta da tek mi onda onda kažemo za ovo naše naše vrijeme, gdje smo već dakle, evo, nekoliko godina, nekoliko uh, stoljeća uh, nakon Ibnu Kajima, Allahu ta'ala, a svako vrijeme koje dolazi je gore od onog prethodnog shodno hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ostaje nam, da, kada već govorimo o ovoj stvari, da odgovorimo na šubhu oni koji kažu, pa dobro, mi kada, ako dajemo tu zakladbu, mi ćemo dati, mi ćemo ciljati da uh, time tom zakletvom da poštujemo zakon koji nije oprečan islamu i tako dalje i tako dalje. Dakle može neko između ostalog doći sa ovom šubom i sa ovim i sa ovim izgovorom. Pa kažemo najprije odgovarajući na ovu stvar, a to je da se uzima u obzir zašto se od tebe traži zakletva. Uzima se u obzir ono radi čega se od tebe traži zakletva. Ne uzima se ovdje u obzir ono na što, što si ti zanijetio. Već se uzima u obzir ono dakle ono zašto se ti zašto se ti zaklinješ i u tom do, u, u tom smislu jeste i hadis Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi ima muslim i drugim je yaminuka ala ma yusaddiquka alayha sahibuk tvoja zakletva jeste na osnovu onoga što ti vjeruje tvoj drug dakle ako se zakuneš ako ne tvoj drug zahtjeva od tebe da se zakuneš na određenu stvar i on spomene konkretno tu konkretno tu, tu stvar Na primjer, da ćeš mu dati uh, određen, dakle, određenu svotu, određenu svotu uh, e, metka. Uzet će se u obzir, dakle, kada se ti zatim nakon toga zakuneš, da ti ciljao tu svotu metka. Ne možeš nakon toga reći ja sam svojim nije ciljao nešto drugo, nisam ciljao to i tako dalje. Ne, dakle, uzima se u obzir riječi koje se ti izgovorio i ono radi čega se od tebe traži da se zakuneš i da položiš da položiš zakletvu, a u ovom slučaju radi se o polaganju zakletve na poštivanje zakon koji nije Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga sljedeća stvar, a to je da nijetul hasene, dobar nijet ne može pretvoriti loše dijelo u dobro. Ne može čovjek, iako ima dobar nijet, da loše dijelo pretvori u dobro, u dobro dijelo. Jer kada bi tako bilo, draga braćo, onda bi se otvorile sve granice zla. Otvorili bi se sve sve granice sla i šerijat se ne bi mogao uspostaviti. Jer zatim nakon toga došao bi onaj koji krade, kada bi ga uhvatili i on bi rekao ja sam svojim nijetom cilao da ovo što ukradem da udjelim Allahom subhanahu wa ta'ala putu, htio sam da pomognem silomašne pukare i tako dalje i tako dalje. Onaj dakle koji radi sa kamatom rekao bi su tako ja sam ovim cilao da uložim ovaj imetak od kamate na Allahom subhanahu wa ta'ala putu i tako dalje i tako dalje. Nema tog grijeha i nema tog masijeta nepokornosti, a koja se ne bi mogla ohalaliti pod izgovorom dobrog nijeta. Pod izgovorom dobrog, dakle, dobrog nijeta. Tako da se ovdje ova stvar i ovaj izgovor ne može uzeti u obzir, jer dobar nijet ne može pretvoriti zakletu koja je, zakleta koja je sama po sebi, dakle, zakleta na poštivanje taguta koja je kufr, i ma'asijet i nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, ne može dobar nijet pretvoriti ovo loše dijelo u dobro, u dobro djelo, jer bi tada rekao, došao svaki griješnik i izgovarao se, opravdavao se svojim dobrim, svojim dobrim, dobrim dakle nijetom. To je dakle, drago braćo, prva stvar, najbitnija stvar i najopasnija stvar kada je u pitanju a, parlament i ulazak u parlament, a to je polaganje zakljetve na poštivanje zakona koji je tagut, zakona koji nije Allah subhanahu wa ta'ala, a to je svjesno to je otvoreno dijelo kufra, a rekao smo u prvom pravilu kojeg smo spomenuli, da čovjeku nije dozvoljeno da svjesno uradi ili izgovori riječi kufra, osim ako se radi o prisili, a gdje je ovdje, a gdje je ovdje prisila, tako da ljudi dobrovoljno, bez ikakve prisile, posežu za kufrom i time da Allah žele vala sačuva izlaze iz Allahove subhanahu wa ta'ala, iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zatim, Nakon toga, sljedeća opasna stvar, draga braćo, kada se radi o parlamentu, jeste što su parlamenti mjesta u kojima se ismijava sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. Mjesta u kojima se ismijava sa Allahom dželle wa ala vjerom. Kada kažem ismijava sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom, ne mislim prije svega, draga braćo, bukvalno da neko dođe i ismijava se sa nekim šarijatskim propisom. Ali samim tim što se Allahovi jasni propisi, mutevatir propisi, propisi koji su opće poznati, sa više kod kršćana i jevreja da je sa njima došao islam, takvi propisi, draga braćo, o njima se raspravlja u parlamentu i oni se izlažu pred deputete da ih usvoje ili odbiju da ih prihvate ili ne i tako dalje i tako dalje. Šta više imati određeni stvari koji uopšte i ne dolaze na raspravu jer je kod poslanika i deputeta ta dakle stvar opće poznata kod njih da je dozvoljena iako je Allahovom dželjavala šarijetu zabranjena ili pak da je zabranjena iako je Allahovom džele iako je Allahovom džele wala šerijatu dozvoljena. Pa tako na primjer kada je pitanje alkohol, kod njih dakle to ne dolazi na, na raspravi, da se ra, raspravlja uopšte da li će alkohol biti zabranjen ili, ili zabranjen ili ne, ili ne, jer je to kod njih, jer je to kod njih dozvoljeno. Prostitucija, kamata i tako dalje, a sve su to grijesi za koje i sami nevjernici i kršćani jevreji znaju, znaju da je sa njima došao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sve te stvari koje su dakle ohalale ohalalene i dozvoljene u parlamentu i to je upravo ono ismijavanje sa Allahovom dželle vale vjerom jer se Allahovi subhanahu wa taala propisi stavljaju po strani zanemaruju i smijava se i smijava se njima nazivaju se dakle a, nazivaju se za ostalim i ostalim pogrednim i ostalim pogrednim nazivima. Zamislite, draga braćo, da dođe sad taj jedan dakle od islamista tako reći koji ulaze u te parlamente i zatim nakon toga parlamentarcima ili onima koji se nalaze u tom mjestu kaže kako je u šarijatu obaveza kada čovjek ukrade da mu se osjeća ruka. Ili pak da im kaže kako je u šarijatu onda kada čovjek koji nije oženjen ili žena koja nije udata počine bluda i je obaveza bićevati i tako dalje i tako dalje. Šta mislite kako i na koji način bi ti ljudi dočekali dočekali ove riješi hak, istina sa kojom dolazi ovaj čovjek, ali u tom takvom, u tom takvom mežnicu. Dakle, parlament jeste mjesto gdje se smijava sa Allahom im dželjavala propisima i sa Allahom subhanahu ta'ala vjerom. A kakva, kakva nam je obaveza? Kakva je obaveza muslimana? Vjernika mu'mina kada se nađe u situaciji gdje se izmijava, smijava Allahom vjerom, čini kufru Allahove riječi i tako dane, Allah subhanahu wa ta'ala mi jasno pojasnio ovaj propis svojim riječima u suri An-Nisa وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَقُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا A vama je u knjizi već objavljeno da kada čujete da se smijava Allahovim riječima i da se, tako reći, čini kufr, poriču Allahove riječi, vi nemojte sjediti sa njima sve dok ne promijene svoj govor, a ako tako ne postupite, onda ste vi kao oni, doista će Allah sve kafire i sve munafike sakupiti u džehennemskoj, u džehennemskoj vatri. Ovaj ajet smo dosta često citirali, kao i riječi Sulejmana ibn Abdillaha, rahimahullahu ta'ala, koji kaže da je značenje ovog ajeta njegov spornji ili bukvalni smisao, a to je da čovjek kada bez prisile sjedi na mežlisu, sjedi kod ljudi koji se smijavaju Allahovom vjerom. I on zatim, on ostane sa njima, nije prisilen, niti im to negira, niti ustaje iz takvog mežlisa, da je njegov propis poput propisa oni koji sjede u tom mežlisu i smijavaju se Allahovom dželjavala vjerom i poriču Allahove subhanahu wa ta'ala ajete i propise. Poriču Allahove subhanahu wa ta'ala ajete i propise. Stoga, onaj ko želi da se spasi, ovakve stvari, da njemu je obaveza šta draga braćo, da njemu je obaveza da kad do, god dođe da se neko od tih deputeta ismijava ili pak čini kufra Allahove riječi, ohalaljuje jasno ono što je haram, haramljuje ono što je halal i tako dalje, obaveza je čovjeku da negira to takvo djelo, a ako vi dalje da se nastave, ova je dužan da ustane, a kako će to raditi čovjeku i dakle koji koji, koji, koji uđe u parlament, jer bi mu tada bila obaveza da na svakom parlamentu tako ti, jer nema tog parlamenta koji ne može tako reći proći bez kufra, osim Allahumma, ako se ne radi o nekim administrativnim stvarima, tako da bi obaveza bilo takvom čovjeku da napušta svaku sjednicu koju zasjeda, koju zasjeda parlament. To je druga stvar, i te kako opasna stvar, draga braćo, kada se radi, ili druga šteta, da tako kažemo, jer ljudi govore o maslahama, a zanemaruju štete, a ovdje se radi o krupnim šteta, štetama, opasnim štetama, radi se o meseli kufra i širka jadan billahi ta'ala, a rekli smo da nema većeg, veće maslehe, nema veće koriste od toga da čovjek sačuva svoj teuhid, kao i to da nema veće štete od toga da čovjek počini kufr na vjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon toga sledeća stvar, sledeća opasna stvar koja se veže za ulazak u parlament, draga braćo, jeste slabost i popuštanju meseli el walaa wal baraa meseli ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnje u ima Allaha subhanahu wa ta'ala u ima Allaha subhanahu wa ta'ala jer ljudi dakle draga braćo uh, bar eto u najmanju ruku kada govorimo onima koji su na našim prostorima oni ljudi koji su u parlamentu to su alihe to su božanstva lažna božanstva koje se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala oni su svojim postupcima od sebe načinili <coughs> bogove koji se obožavaju mimo Allaha dželle wa'ala. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, "Em lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ja'zan bihi Allah. Zar oni imaju šuraka, ortake, koji mu vjeri propisuju ono što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. To su upravo ti ortaci koji u vjeri propisuju ono što Allah dželle wa'ala nije dakle nije dozvolio, ono što Allah nije dozvolio. Ovoj meseli smo dosta često govorili, tako da ne želim da se ponovo vraćam na nju, a to je da čovjek, da je od najspecifičnijih svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala, najspecifičnijih prava Allaha jalla wa'ala, haku at tešrije, pravo zakonodavstva. I da onaj koji to pravo ohalaljujući Allahove vjeri, propisujući Allahove vjeri, ono što se kosi sa Allahovim šerijatom, da je takav od sebe načinio Boga, božanstvo koje se obožava, lažno božanstvo koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga je obaveza čovjeku, mu'minu, vjerniku, je obaveza da se odrekne tih takvih ljudi, da ih mrzio ima Allaha subhanahu wa ta'ala i da ih smatra nevjernicima i otpadnicima od Allahove dželjavala od Allahove dželle vala vjere. To je da kada u pitanju mesela el vala vel bara, shodno riješima Ibrahima alaihi salam, kefarna bikum, vobeda bejnena vobejnekum ul adavatu vel bagdau ebeden, hatta tu'minu billahi vahda. Mi sa vama nema ništa, od, nemamo ništa, odrićemo se vas i oni koji vi obožavate nima Allaha subhanahu wa ta'ala, između nas i vas je mržnja, sve dok ne povjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala, sve dok ne povjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, neminovno je da čovjek, kada bi pretpostavili da, da, da, da se izgine tu zakletku, da toga da se spasi o, od toga što će glasati protiv svakog za, zakona koji je oprečen Allahom šarijetu, napustati sednice, sednice i tako dalje, opet neminovno je da će kod njega biti poljuljana mesela el wala'a wal bara'a, kako kad on, dakle, uvijek na svakoj sjednici sjedi sa ljudima kojima je dužan da dakle, koji je dužan pozdravljati, poštivati, uvažavati i obraćati im se sa e, gospodo parlamentarci, deputeti i tako dalje i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Nemojte mu napiku, nemojte kafiru govoriti seji gospodin jer da dakle, jer on nije jer on nije gospodin Allahu huwa as sejid To je treća stvar, to je treća šteta, draga braćo, koja proizilazi iz ulaska u parlament slabljenje i nuljanje jednog od temela islama, a to je el-wala wal-bara, kaže žele ala la tajidu qavme ju'minuna billahi wal yawmil akhir ahid man hada Allaha wa rasula, la naći da ljudi koji vjeru Allaha i sudnji dan prijateljuju sa ljudima koji se suprotstavljaju Allahu i njegovom poslaniku, pa makar bili njihovi očevi ili njihovi sinovi ili njihova braća ili njihovi ili njihovi rođaci ili njihovi rođaci. To je da dakle, kad draga braćo ta mesela mesela al wala wal baraa koja nažalost danas zamrla čak što više i među određenim ljudima koji se prepisuju i pozivaju na sunnet Allahova poslanika sallallahu sallallahu alejhi ve sellem sallallahu alejhi ve sellem zati nakon toga sljedeća od šteta, draga braćo, koje proizilaze iz, koja proizilaze iz ovakvog postupka jeste što se ulaskom u te uh, u parlament oni koji tako reći po znacima navoda koji islamisti koji žele ući u parlament što oni na taj način obmanjuju običan svijet od muslimana oni na taj način tim svojim postupkom obmanjuju običan svijet od muslimana i daju ili pak oblače parlament uh, daju mu tako reći neku E, daj mu neki legitimitet, daj mu legitimitet svojim ulaskom i zatim nakon toga ljudi bivaju obmanuti, a njima je prije svega bila obaveza da ljudima pojasne kakav je propis, kakav je propis parlamenta, šta se sve to radi u njemu, šta je to što je kufr, šta je to što je zabranjeno, šta je to što je dozvoljeno i tako dalje, i tako dalje, ali umjesto toga oni ne samo da neće dakle pojasniti, već će zaupustiti u te stvari, I zatim oni koji nemaju znanja dobičnog svijeta od muslimana, pomislit da je ono što oni rade, da je ono što, je on, što, oni, što oni rade ispravno. Tako da se na taj način, tim svojim postupkom, oni daju legitimitet ovim nevjerničkim mežlisima od parlamenta i njima sličnim mežlisima ti se čini kufru Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su, draga braćo, glavne štete, ako bi govorili o drugim štetama, odulilo bi se. Jer je ti šteta mimo ovi e, puno. Dakle, ne govorimo o nekim drugim e, manjim, dakle, e, manjim štetama, koji su opet štete sa šarijatske strane, koji su opet šteta sa šarijatske strane, ali opet da se koncentrišemo, izmamo u obzir samo ove najveće, tako reći, akaijske štete, akaijske opasnosti. Ne govorimo, dakle, o drugim fikskim i drugim, dakle, odgojnim i tako dalje greškama i opasnostima, da ne govorimo o njima, jer bi se odjunilo, mi samo e, ovom prilikom ukazujemo na opasne akajske greške i skretanja kada se radi o ulasku u parlament, a to je stvar koja neminovno slijedi e, svaku partiju koja radi na polju demokratije, jer kao što rekao smo, cilj svake od tih partija jeste da stekne što veći broj deputeta u parlamentu, kako bi zatim nakon toga imali svoj glas i mogu i mogli donijeti neku dakle neku od odluka. E, to su dakle ja sam spomenuo rekao neke samo samo neke od glavnih stvari iako je ovdje Šejh Al-Basir hafizallahu taala spomenuo dakle neki 7 ili 8 opasne stvari ali ove koje sam e, spomenuo to su dakle te glavne opasne akajske stvari i akajska skretanja kada je u pitanju ulazak u parlament. Ostaje nam da uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć još progovorimo o opasnostima i štetama kada je u pitanju glasanje i kada su u pitanju izbori, jer je i to stvar, draga braćo, gdje se opet govor onih koji dozvoljavaju glasanje i izbore, opet vraća na maslehu na, i, e, na korist, a s druge strane zanemaruje se šteta koja proizilazi iz istih stvari. Pa ćemo za Allahovu dželja vala pomoć na sljedećem predavanju progovoriti još o, o šteti glasanja i izbora i možda uz Allahovu subhanahu sada pomoć završiti ovaj ciklus ili eventualno malo progovoriti o pravilima, o maslehi, odabiranje veće koriste na račun, veće koristi na račun manje štete i tako dalje, jer su to osnove, to su jedini dokazi na koji se oni ljudi koji dozvoljavaju parlamente i, i, i glasanje i tako dalje, to su jedini dokazi, oni glavni aduti i glavni dokazi, oni koji dozvoljavaju ove stvari. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih e, koji slijede hak i koji slijede istinu, molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da budemo sedbenici svojih strasti, molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam neistinu prikaže neistinom i učini što dalim od nje, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva e, šerra, zla, fitni, ma vahara, minha wa ma batan, onih javnih, ispoljenih i onih tajnih, skrivenih koje ne vidimo i koje nismo svjesni, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovom vremenu, vremenu preokreta, molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca u njegove vjeri da nas poživi kao muslimane i usmrti kao muslimane i priključi dobrim i bogobojaznim. Akulu kao li hada, u astagfiru li i valakum, wa jazaku Allahu kajra. Jesar pade, Khuda ke din ke liye ye sarfarosh chal pade sabiluna sabiluna sabiluna sabiluna, sabiluna. سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد الجهاد والجهاد